capítulo. Kuyas kapitulo. wauhe CHAINA PROMISAKUNA Chayna kuna kachkaptinga. CHIKPI hinaspa espiritunchikpi tukuymana Dios anchakusun. TAMAN manchakuspaya aswan aswan paillapaqña Corinto Korinto KUNAPA wanakushan MANTA sonqoykichiswan yachaskiykuayku. Manam pitapas nitag nitaq huchallichirqanikuchu. mi pitapas ingañarqanikuchu. Kaytaqa manan manam akusas paichu. Nishaipi hinapas ñuqaykuqa tukuy mi kausasak mi, chainata chainata kupas. JAMKUNAPIM anchanchata anchata confiakuni, hinaspam yumpayta alabakuni. Qamkunarayku kuspaimi, kusisha YAKARINI nyakarini kupipas. Macedonia lauman chayamusqaykumantapunim, mana karjaniko. Ñuqaykuqa kaypichaypi sasachakuykunallapim karqaniku. Cuerpoykupim y mancha dios Ichaqa hakuna kallpanchaq Diosmi kallpanchawarqaku Titupa chayamusqanwan. Hinaspapas manataqmi paypa chayamusqallanwanchu kusikurqanikuqa. Kusikurqanikuma kikintituta consuelasqaykichikmantapas. Paymi ya qamkunapa kuyawasqaykichikmanta. Yakikuspa, vas llakikuspa sentiwasqaykichikmantapas. Chaykunata yachaykuspaymi mastaraq kusikurqani. Karta apachimusqaywan llakisqallaña kaptikichikpas, manam ñuqaqa pisakunichu. Ñawpaqtam ichaqa pisakurqani. Karta apachimusqaymanta kap llakisqa kaptikichik. Kunanqa kusikunim. Manam llakisqa kasqaykichikmantachu, aswanqa wanakusqaykichikmantam. Llakisqaqa karqankichik, Dios munasqanman hinam. Chaynaqa mana mañuqaykuchu, mana Dios Dios yakikuiga, hangman hina llakikuyqa, wanachiwaspanchikmi Salvawanchi. Chaynaqa manam ñakakunanchikchu. Runakunapa hangman hina yakikuimi jaga apamun wañuyta. Dios Dios hangman hinam Maina Nana chinakuita munarjankichi. Maina arreglo rurayta munarhankichik. Maynatam manallinpa Mainatam maina Maynatam Maina Mayna Mainatam kankichik. Maynatam sientikurhankichik. Mainatam castigo rurayta munarhankichik. Liupim sun kaya suntupi mana kashaikichikta kasqaykichikta Kartata manan piensar piensarjani chay huchalikuq piño Nitaq sientes Picho, guiachas Dios pajmi ñuqaykumanta sientesqaykichik yachasqa kananpaqmi. Chaywanmi Consuelas jacas Consuelastra asuan aswan Mastaja kusikurjaniku titupa kusisqa manta llapallaykichikmi paypa sunqunta tiyaykachirqankichik. Qamkunamanta tituman alabakuspayqa manam korjanichu. Aswanqa tukuy ima qamkunaman nisqaykuqa chihapmi. Chihaptaqmi tituman Paiga alabakusqaykupas. kuyasun mastaraqmi Kasukus Kasukusqaykichikta hinaspa umillakuspa manchakuywan chaskisqaykichikta yuyarispa. Kushikuynii qamkunapi aychata kuntyakushqay.